Chunka huknioh kah capítulo. Imainam diosta mañakunamanta. Huk sitiopim Jesús mañakuchkarga, chaime tukuykuptin huknin DISIPULUN nerja. Señor, bautiza Juanga, yachachirgam DISIPULUN kunata imainam Dios mañakuita. Chaynaga ñuhaykutapas yachaykachiwaykuya, nispa. chaime Jesús nyatagnerga. nerja. Dios tamañacuspaja kainatam ninkichik. Taitaiko, sutiki yupay chasqa kachun, munaychakusqayki hamuchun. Tapapunchaw mikunaykutayá huayko, ñuqaykupa huchaykutayá pampachawayko, ñuqaykupas mana allin rurawaqniykutam pampachaniko. Amaya kachaykuaykuchu pruebamanja. Jesús hanerhataqmi. Hukaqnikichikpa kichikaptinga, Manachum chaupi tutaña kaptinpas rispaikichik ruiga kuakchik? Vecino, amaina kaspaikia, kimsa tantata prestaikullaway. Amistad ni wasiman samakaramuptinmi, mikuykachinaypaq imallaypas manakanchu. Nispa. Hinaptin amistad ni kiñataq ukumanta nimunman. Ama churmichawaychu. Punkuha seguras hañam. Warmachaykunapas mi puñuchkanña. manam hatarimuymanchu, mañawasqaykita keja, nispa. Chaynaqa amistadnin kasqanrayku manaña huspampas, punkuta takapayaspan cha, hatarispan tukuy ima mañakusqanta huykunqa. Chaymi nikichik. Mañakuptikichikqa kichikmi. husunkichikmi. Maskaychik, tarinkichikmi. Hayaychik, killasunkichikmi. Mañakuqa chaskinmi, maskaja Taringmi. Hayakuqa kichaykachikunmi. Churikichikman hayajachum colibrata huykuachik, challwata mañakusuptikichik, otak atoq atoqta runtuta mañakusuptikichik, hamkunaha mana allin runakuna kachkaspam, churikichikmanja allin kaqkunata hunkichik. Chaychu mañakuqkunamanja ha pachapi kaq kicik, mana husunkichikman chuya espirituta, Jesús pa Jesuspa kontrampi rimasqankumanta. Hukutipim Jesús hukrunamanta jarjororja mana rimachiq demoniota. Lluqsiruptillanmi grimarirurja. Chaitarikogninkunam admiras rikuqninkunam karjako demonio Wakinmi taja demonio demonio kuna kamachich kuna pa nispa. yatagme Jesús ta pruebaman manchuraita munaspanko Cielomanta milagruta Jawachinampa, Chaimi paikunapa piensas y achaspan Jesús nerja. nación naciónpas rakinasja kaspaja por manjam. Familiapas rakinasja kaspaja manatajmi takianchu. Satanas kikimpa kontrampi kaptinja, imaynatag demonio takianman? Chaynataja demonio kunapa jefin Belzebupa demonio kunataja jargunki, nispa Kichikraikum nisqaykichikpihina belzebupa atiyninwan demoniokunata jarjuptiqa pipa atiyninwantaq dios demoniokunata jarjun mi. paykunam dios ñuqaqa Dios jarjuni diospa atiyninwanmi Dios diospa munaychakusqanqa wasimpi tukuyrikchaq armayuq kallpasapa runa wasimpi imankunatapas Tukui tukuy aling allin waqaychasqam kachkan Ichaqapaymanta aswanraq kallpasapa runa, rikuriramuspanga, venceruspanmi, armankunatapas hechurunman, inaspam imankunatapas aypukurunman. Pipas mana favor favorneypi kaja, kontraypim kachkan. Kusichapi ñuqawan mana huñuqñataqmi osuchichkan. Runaman demonio kutikusqanmanta. Runamanta demonio lluqsiruspaqa, Qullqakunapim samananpaq maskhastin purin. Mana tarispanñataqmi nin. Lluqsimusqay runaman yaku tikusaq. Nispa. Kutirispanñataqmi chay runapa sunqunta tariykun sumaq allichasqata, sumaq pichasqata. Kutirispanmi pusaramun mantapas piornin hanchis demoniokunataraq. Chaynapi chay runaman yaykuspa yachanankupaq. Chaymi chay runaqa recorreron hasta hasta astawan Chejab Chehap runa runakunamanta. Jesús chaynata rahmi, runakuna ukumanta hukuarmi japarimurja. parimurja. Mayna kusisqaraq, wachakusuqniki hinaspa warmeja, nispa. Chaime Jesús ñatag nerja. Aswan Dios Diospa palabranta uyarispa kasukuqkunaqa, nispa. Milagruta hawachinampah runakunapa mañakuskan manta. pa Jesuspa muyuriqninman runakuna, mi paykunata nirja. Mana allin kasta runakunallam milagro hawachinaytaqa mañakunku. Manam hawachisqaykichikchu milagrutaqa. Hawaspaqa Dios manta willako junasta iman pasasqallantam. Nini villaqtapi runakunapaqmi hunasqa, señalhina karja. chainam manta señal cani. Sabanas yung rey reinapas, juicio punchaupi kausarimos pangmi, paikunata akusanja. Paija caro karukaru llaqtamantarajmi rey Salomón payachaynin uyareg. Salomón mantapas asuang mas yachayniyuqmi neni kachkani. Nini kunam, runakunam, haku kay kuska, juicio punchaupi inaspam kairunakunata akusanja. Paikunaqa, uchankomanta muwanakurqaku hunaspa willakusqanwan. Hunasmantapas aswan allin y pija kachkani. Ñawinchikqa achkihina kastangmanta. Michirutaja ratachina manan pakarunapaqchu, nitaq cajunpa ukunman churarunapaqchu. Aswanga altuman michurana, wasiman yaykukuna rikunankupaq. Ñawija cuerponchikpa achkinin hinam. Ñawiki allinta hawakuptinqa, vidaykim kachkan achkiniyo. Ñawiki mana allinta bidai ichaqa, vidaykiqa kachkan pasaypaq tutayayllapi. Hampi achkiykaqtaqa, amaya Cai Chaynaqa hampi achkiykaptin, mana imareraq tutayayniyuq kaspaykiqa, tukuy imatam sutillata rikunki, imayna michiruan kita hina. a Jesús haqchasqanmanta. Rimaita Jesús tukurupillanmi, huk fariseo runa convidarja, wasinpi mikuykunanpaq. y corja PAIKUNAPA Paikunapa costumbrinman manjina Jesús makinta mana mayllakuptinmi, convidagnin extrañasqallaña jawarayarja. Chaymi señor ñataq nerja. Yaw Hamkunaqa basutawan platutam hawallanta mayllankichik. Sunquykichikmi ichaqa untasqa kachkan suwakuy munaywan, hinaspa mana allin ruray munaywan. Mana yachayniyuqkuna. Manachum hawantawan ukuntaqa Diospuni rurarqa. Kapusuqnikichikmanta yaquychik, limusnata chaynapi tukuy imapas limpio kapusunaykichikpaq. Imaynaraq kankichik farisiyukuna. Hamkunam diezmuta hunkichik hierba buenamanta. Rudamanta hinaspa tukuyrikchak yuyukunamanta. Aswanja hunkarunkichikmi allin ruraytawan Diospa kuyapayakuynintaja. Kaykunataja kasukunaykichikmi diezmo tapas ama hunjaspa. Imaynaraj kankichik farisiyukuna. Hamkunaja, uñunakuna wasipipas, ñawpagliapi tiayta munankichik. Munang kichiktakmi plaza kunapi hatun respetuan rimaykusunay kichiktapas. Imaynaraj kan kichik, hamkunaqa kachkan kichik, mana rikurik sepulturakuna hinam. Runakunam hawanta purin, ukumpi kajkunata mana yachastin. Inaptinmi Dios palaynin yachachiqkunamanta hukajnin nerja. Yachachiko. chaynata rimaspaykiqa, ñuqaykutapas insultawachkankikum, nispa. chaymi Jesusñataq Hamkunapas Qamkunapas imaynaraq kankichik Diospaleynin yachachichkuna. Runakunaman mana apay atinanku churkuch kankichik. Hamkunam Qamkunam ichaqa llachpayllapas mana llachpaykunkichikchu. Imaynaraq kankichik. Qamkunaqa abueluykichikunapa wañuchisqan willakuqkunapa sepulturankunatam rurankichik. Yachankichikmi kichikunapa, chay rurasqankunataqa, charaykun paykunapa ruraqmasin kankichik. Paykunam Diosmanta willakuqkunata wañuchirqaku, qamkunañantaqmi sepulturanta rurankichik. Charaykun Diosqa yachayninpi nirqaña. Ñuqamanta willakuqkunatawan apostolkunata kachamuptiymi, wakinta wañuchispa wakintañataq kicik nispa. Kay uyariwaqni runakunamantam, Dios cuentata mañanja jallarinin mantapuni, llapayan huillakohkunata komanta Abel wañuchisqankumanta Zacarías santuario manta santuario altarmanta mangrinapi. rinapi. yawarning mantama... Dios cuentata mañasunkichik. kan kichik Dios y yachachiqkuna. Hamkunaqa kichik mirunakunaman, iman kichikta. Qamkunami ichaqa mana yachayta kichikcho. Yachay munaqkunatañataqmi kichik Chaymanta Jesús Dios lluqsiruptinmi, Diospaleynin yachachiqkunawan tapo tapo tapupayarqaku, imapipas pantarachispanku chayman sumlla copa.